E, okej. Nëse, uh, po ankoheshim për faktin që jemi pa gjumë këtu në klubin e mëngjesit, për shkak të këtij botrori dhe këtyre ndeshjeve që shkojnë me me kohë shtesë dhe pastaj me penalti. Po. Në orën 1, 1 pa 5. Po. Mhm. Kështu që kur çohesh për të bërë një emision mëngjesi, është pak e vështirë. Është e detyrueshme që të të jesh të paktën i ndërgjegjshëm për orarin e gjumit. Kështu që, duke qenë se është e detyrueshme që të jemi të ndërgjegjshëm për orarin e gjumit, fjalia është çike gjatë, kështu që ne gjetëm një mënyrë edhe mbetet në orën 1. Nëse i biem më shkurt. Po i biem më shkurt. Po ndeshja midis uh, Hollandës dhe Argjentinës ishte mbrëmë dhe ishte një super ndeshje. Pa gola deri në fund të saj, 120 mm -hmm. minuta. Por dukej sikur kishin bërë një pakt skuadrat që ishte kështu po. Nuk e mendoi askush që do të shkonte kështu. Dhe mbaroi me penallti pastaj mm -hmm. në favor të Argjentinës. Portieri shumë i mirë ai. Bëri një pritje që në fillim. Ëh. Mm -hmm. Kështu që nëse iku te kjo punë. Mm -hmm. Po ne tani si ia bëjmë? Ne tani që ndenjëm pa gjumë tani do të bëjmë emision, se na po se nuk mund të themi ne Çfarë do t'u themi dëgjuesve? Ajo kishte kishte ndeshje mbrëm. Ne zot na ruaj mos nxjerrim ndonjë llaf që s'duhet. Se po, nga pagjumësia çfarë po, mund të thuash? E di. Atë hall ke ti. Atë hall kam. Kështu që kujdes atë. Në po, cilën kategori të fjalëve je kështu? Po, varet. Që të shqetësosh gjyshet apo që të shqetësosh fëmijët apo? Kam hallin e fëmijëve pa gjyshet janë okay, mësuar tash. Okej, në rregull, më mirë. Dakor, me gjyshet e mësuara, miq të dashur, ne do të vazhdojmë programin këtu në klubin e mëngjesit. Është koha për të pyetur robotin e bërë gjithë, ku diun se ç'bëjmë ne vetë sa gjëra kështu.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 Në vitin 1890, Wyoming u bë shteti i 44 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1929, qeveria e Shteteve të Bashkuara nxori në përdorim parat letër në madhësi të vogël. Në vitin 1958, erdhi në jetë në Irlandë aktorja Fiona Shaw. Në vitin 1964, doli në treg albumi A Hard Day's Night i Beatlesave. Në vitin 1973, Bahamat fituan pavarësinë nga Britania pas sundimit 300 vjeçar kolonial britanik. Në vitin 1974 erdhi në jetë këngëtarja irlandeze Imelda May. Në vitin 1980 erdhi në jetë në Texas këngëtarja Jessica Simpson. Në vitin 1985 Coca-Cola rifilloi shitjen me formulën e vjetër të saj, Ajo u riemërua Coca-Cola Classic. U njoftua gjithashtu se ata do të vazhdonin të shisnin New Coke. Në vitin 1989, Mel Blanc, zëri i personazheve të filmave të animuar Bugs Bunny, Daffy Duck dhe Porky Pig, ndërroi jetë në moshën 81 vjeçare. Në vitin 1989, Grupi britanik The Monkees fituan një yll në rrugën e famës në Hollywood. Në vitin 1990, Mikhail Gorbachev rizgjidhet si udhëheqës i Partisë Komuniste Sovjetike. Në vitin 1991, Boris Yeltsin dha betimin si presidenti i parë i zgjedhur me vota demokratike i Republikës Ruse. Në vitin 2002, piktura Masakra e të pafajshmëve nga Peter Paul Ruben u shit në një ankand për 76.2 milion dollarë. This is Club FM 100.4. Ok, jo moj ti, jo, se nuk është shkolla e pa një seri Blendi. Megjithatë, ja këtu e ke dhe do i kërkoja do i kërkoja Altinit që në një moment të caktuar të na e na e bëjë prezent edhe neve, bashkë me Lorin, për shkak se ka një frymëzim njeri me këtë. Po merrem unë me këto kaçimiçit e mia këtu dhe Olta më ngacmon mua më thotë uh, Blendi është fëmijë i vogël, shikon filma vizatimor gjatë kohës së emisionit dhe ku di unë se çfarë. Unë jo vetëm të shaj, por kam edhe zili nga ana tjetër. Të cilat janë të gjitha të vërteta, në fakt, por gjithsesi. Ëm, um, atëherë. Gati? Gati. Ti ku i ke grafikat, më fal. Kjo varet nga Altini. Jo, atë po them unë. Shikoni punën tuaj, ju lutem, se ne e dimë tonë. Atëherë cili është frymëzimi për ditën e sotme. Është dita për të kthyer në kujtesë filmat vizatimor që kanë qenë më të preferuarit uh, kur ju keni qenë fëmijë. A e more vesh Olta që unë jam duke u marrë me punë punë këtu. Ah. Kaq. Kështu bra. Faleminderit. Eh, Jeri, pra është dita për të kujtuar filma vizatimorë që kemi më qejf. Ato që keni pasur eh, më të preferuara. Okej. Okay. Unë kujtoj të mitë, ju kujtoni tuajët Jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 Edhe në ekranin e Club TV-së Miq të dashur Blendi, Jeri, Altini, Olta edhe Lori Si çdo ditë me juve këtu nga ora 7 deri në orën 10 Për uh, Për kënaqësinë tuaj. Për kënaqësinë tuaj. Më shumë për kënaqësinë tonë. Tonë, në fakt. Kjo është e para faktikisht. Që është e vërtetë. Lidhen njëra me tjetrën. Po. Edhe për uh, nderin edhe privilegjin tonë. Se ne jemi të nderuar që kalojmë kohë me juve mëngjes për mëngjes. Se kështu është vërtet. Mhm. Mm po gjithsesi. Do ta bëjmë unë mendova ndoshta kjo mendoj se ti ka ardhur. Jo, kam disa ditë, do të tregojmë shumë ndershëm, po kam disa ditë që po mendoj. Ëh, Se gjithmonë neve e bëjmë herë pas here dhe kalon një vit dhe e bëjmë prapë, kalon një vit dhe e bëjmë prapë. Po një herë në vit ndoshta duhet bërë. Një herë në një vit e gjysmë e kemi bërë deri tani, por e kemi bërë nja dy herë. Mm -hmm. Apo jo. Ë uh, këtë uh, kur pyesim se si njerëzit kanë rënë në kontakt me programin tonë. Mhm. Mm kur pyesim se po se si si e kanë si e kanë rastisur, si e zbuluan. Si e kanë rastisur, po këta që e dëgjojnë rregullisht, këta që ndjekin Ë, uh, nga e morët vesh. Kush ju tha? Unë unë mund të them një gjë për shembull që sido që mund të duket pak kështu. Po që kur dikush të thotë, isha një ditë, isha këtu tek tek makina ime. Mhm. Mm parkuar në bulevardin në bulevard Dëshmorët e Kombit. Po. Dhe se ç'po merresha me ato rraqet e mia, çfarë po nxirja sa gjëra për palestër kështu. Edhe hap një bagazh, mbyll një bagazh dhe vjen ai zoti oficeri i policisë që është këtu. Tek që qëlloi atë ditë. Mm -hmm. Njëri që është çik i bëshëm, nëse e keni parasysh. Se ja është njëri që është sa më i uh, më kshu, më kockor, më, më trup. E. Edhe më thotë më zgjat, më hap derën e makinës, unë isha brënda, më hap derën e makinës, e hap vetë kështu. Tam. I e vetë, si po Babaxhançe. Edhe më thotë e hap televizorin mjes për mjes për ty ta dish. Oh. Pastaj mbylli derën dhe iku. Oh. Që ma bëri shumë qefin, e kupton, jo se po, ta bën qefin edhe jo kur është oficer policie, po kushdo çfarëdo të jetë? Tan. Thjesht ideja që hap televizorin në mëngjes. Unë jam shumë shumë i sigurt që ai nuk e hap posaçërisht për mua televizorin në mëngjes. Por që e çon tani. Apo për për ne, se për ne kishte fjalën, kur thotë për mua, kishte fjalën për emisionin. Por që Por që gjithsesi të bëhet qejfi, që tjetri ndalon e ta thotë Se detyrim ta thotë nuk ka është, është një lloj vlerësimi që Edhe kot nuk ta thotë, që nëse të ka inat, shumë edhe nuk shikon Dve, dve gjop Nuk ta, nuk ta thotë po, Nuk ta hap dhe derën e makinës, është shumë fam Si shtë ta hap Se do ta hapësh vetë derën e makinës Jo, jo do ta hapësh dhe të fam Kështu është, kështu është kjo punë Kështu që duam të pyesim sot me dashur se si e keni uh, rastisur klubin e mëngjesit Qoftë se jeni dëgjues që na dëgjoni në radio U kënaqa. Tek. Ishte shumë i ftohtë. Tek një plazh. Ëh, ah, okay. Nga një plazh këtu, nga Gjiri i Lalzit, ishte si plazh këtu, po. Ëh, i ri si thua, akoma s'kishte pra. ardh dyndja. Modernizimi. Mm -hmm. Po dushi ishte shumë funksional. Ishin në fakt dy dushe. Ishin dy dushe. Ishin të sajuar dushet. Ëh, jo, nuk ishin sajuar, uji ishte i ftohtë. Kjo ishte e para, por nëse duhet ishin çik bërr, ishte shumë bërr. Në fakt si ujë. Po, um, ngjitesh, kishte kishin bërë një gjë në formë T-je, prej mm -hmm. dërrase. Mhm. Mm dhe pastaj ngjitej një zorrë ose dy zorra dhe kishin fundet e nga ato që ujisin. Po. Po, po, po, po, po. E pra, dush i sajuar. Edhe që të hapet ajo. Ti e quan sajuar, u jeri unë e quaj genial. Po, uh, kur janë të sajuara mund të jenë geniale. Ishte genial fare. Dhe e hapje ti rubinetin aty, kishte një kështu, çelës. Edhe vinte uji lart, po, dhe e nxirrte ajo kështu. Uji ishte akull i ftohtë, i lashë. Ishte në mes dy njerëz, domethënë, mm. po s'ka gjë. Ëh, dhe kishte një sapun, ishte një sapun. Ishte një sapun i markës, le ta themi, uh, Palmolive, mm. ose Palmolive, siç njihet tek ne. Dhe Palmolive. Ja, edhe ti u tundove. Ja, e mora, Palmolive ishte si thua brenda në e kishte atë zarfin e po, vet. Po, po. Dhe kishin bërë një gjë tek trungu i pemës ku mund ta vendosje atë. Mm -hmm. Tani e pyetja është e përdora, them, e ishte qartësisht i përdorur. Po sapun. Po pra, sapun. Si çdo gjë tjetër. Unë mendova këtë gjë tash, nëse unë e shkumos mirë e mirë. Ikën e. Unë largoj. Po. E kupton? Po. Trupat e huaj, kupton se çfarë, kështu? Dhe pastaj unë mund ta përdor atë. Dhe ja ku jam unë me një Palmolive, duke u shkumosur në mes, po. Është Ishte kështu interesante atë. Po që thashë hajt mo? Paske lënë nam. Gjithsesi duhet. Jo, ishte, ajo ishte norma aty, gjithë aty laheshin. Një shumë keq. Secili flet për po, vetë po, them unë. Po s'ta shanë ty, një sekond. Po, të gjithë me mua, të gjithë me mua ishte një femër për shkak. Europa uh, Park. Europa Park ka qenë dikur, tani i thonë thjesht uh, Rogner Tirana. Rogner Tirana. Okej, okay, hoteli Rogner. Për të thënë më shok, për të thënë me këto. Bëj një një refresh. Një një, një përditësim, një refreskim atyre gjërave tua ose një update apo ku di unë se çfarë i thua ti. Një refresh. S'ka asgjë të keqe tani jo, ta vetë kam pasur, nuk është se unë thashë në gjëgjësisht. Jo, Sikur jo, themi ne Klubi i Mëngjesit. Tu e di. E pas 3 vjetësh themi vetëm klubi. Ndërkohë ka qenë klubi i mëngjesit. Në fakt unë po mendoj që po mund ta themi vetëm klubi. Po. Se që është mëngjes, ajo merret vesh vetë. Është pak kështu si e klubi i mëngjesit, sonte në mëngjes. Dihet që është në mëngjes. Po pra. Klubi i mëngjesit. Sepse themi opinioni, opinioni i mbrëmjes. Po. Jo, programi, programi i quajtur Gjithsesi, ë ka qenë ka qenë atë që apo ata ta mbajnë ata që ka qenë fejuar një ka qenë fejuar me Europa Parkun. Po, po. Po, që tash e quan veten Rogner Tirana është tjetër punë apo po që njerëzit si harrojnë ca gjëra. Dhe ashtu do vazhdojnë ta kujtojnë. Nuk kujtoj. Po. Pra. Ja dini. E mirëmëngjesi, a e ndjek rregullisht klubin? Është pyetja që kemi për ty dhe nëse po, si u njohe me programin tënd të preferuar të mëngjesit? Në ç'rrethana. Mhm. Mm si ka ndodhur? Se njerëzit e tregojnë këtë dhe na kanë treguar edhe herë tjetër. Ëm um, se si, ku di unë tash? Dikush e ka rrugës për në punë, dikush e ka në shtëpi. Para se të shkojë atje në telekomandë dhe mm -hmm. ka mhm. qejf për uh, Po unë kam Andin për shembull që na thotë mirëmëngjes ekipi. Mirëmëngjes Andi. Ju dëgjoj prej shumë kohësh nga telefoni, nga interneti. Nga telefoni, përmes internetit. Është nga Gjeneva. Ah, nga ah, Gjeneva. Oho. Të përshëndesim. Shkëlqyshëm. Po mirë, da Shkon deri në Gjenevë. Ky interneti i ka bërë gjërat më të thjeshta. Shumë të thjeshta, po. Më të bukura. Ne kemi Drinin nga Bostoni që na dëgjon herë pas here. Oh yeah. Edhe nga Kina për shembull e di që na shkruan, po. po. Aurora nga Italia për shembull. Po. E njoh atë. Ciao Italia. Edhe ata çunat nga Greqia. Janë këta nga furra e bukës. Te Korça e largët. Pastaj kemi dhe Arjanin që thotë rrugës rastësisht thotë kur shkoja për Korçë, punoja, bëja rrugën e Korçës, atëherë i bije nga Krraba thotë, mm -hmm. shkonte 3 orë sa emisioni juaj. Ah, i shkon në ah, po. E kuptoj. Po edhe tani që është mbyll tuneli për shembull, mund të mund të dëgjohet 3 orë. Se ne jemi emision që dëgjohet më mirë nëpër nëpër lartësi se sa nëpër tunele, kam përshtypjen, apo në po, tunel s'e ka fare. Çfarë do dëgjohet? Asgjë. Asgjë. Si isha është shprehja tuneli, e ke parasysh atë? Pse janë tironcit të depresuar? Sepse drita në fund të tunelit është Elbasani. Ja më ja. Ka ndryshuar tani. Jo, jo, vazhdonisht. Ella Henderson miq të dashur vjen me Ghost, atëherë. Nëse ju e ndiqni rregullisht programin uh, Klubi i Mëngjesit, mund të na shkruani se që kur e se si keni rënë në uh, Ora është 9:33 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-së. Sot është e enjte data 10 korrik. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur. Do t'ju tregoj diçka interesante që është zbuluar këto kohët e fundit në lidhje me trurin dhe zonat e veta. Mm -hmm. Dhe duket sikur ne mund të dëgjojmë edhe duke parë. Në njëfarë mënyre do do do të mundojmë ta shpjegojmë edhe duke parë. Edhe duke parë, po, po në ç'kuptim. Atëherë, gjëja e parë për shembull që njerëzit zbuluan ishte që secila zonë e trurit ishte përgjegjëse për një detyrë të caktuar. Mm -hmm. Për shembull ke një korteks pamor i cili është përgjegjës për të parit. Tamam. Po. Ke një pjesë që merret me dëgjimin, një pjesë tjetër që merret me lëvizjen, një tjetër Tjetër që merret me imagjinatën, me kujtesën e mm. kështu me radhë. Dhe për dekada me radhë njerëzit mendonin ose studiuesit mendonin që mbas moshës 3 vjeçare, secila zonë e trurit mbetet e fiksuar. Pra kjo zonë shërben për këtë, ashtu siç organet janë. Po, mm. janë formuar për shembull dhe ti ke organe që kryejnë secila detyrën e tyre. Po. Por u pa, sidomos dekadën e fundit është vënë re që kur ka një dëmtim për shembull te një zonë e caktuar, në një aksident për shembull që mund të ketë ndodhur, mm -hmm. zona të tjera të trurit hidhen dhe ndihmojnë. Dhe detyra për shembull që i bënte dikur zona e dëmtuar, tani fillon edhe i merr përsipër një zonë që më parë nuk ishte e dëmtuar, duke e ritrajnuar veten e vet, mhm. truri. Mm -hmm. Kur dikur kjo shërbente vetëm për të parë, tani mbulon pak edhe nga dëgjimi sepse ç'ka ndodhur që është dëmtuar ajo zona që mbulon dëgjimin, por mm. shiko çfarë është akoma më interesante. Ne shohim kur dëgjojmë. Dua që t'i kërkoj Altinit për shembull që të na vërë uh, sirenën e një ambulance. Kur ti e dëgjon sirenën e një ambulance edhe një herë tjetër të lutem. Çfarë ndodh në trurin tënd është që ti mm. shikon një ambulancë? Pa e kuptuar këtë. Dhe kanë bërë studiuesit një eksperiment, miq të dashur. Kanë bërë një eksperiment. Ë, uh, ti mund të zgjedhësh për shembull tinguj të ndryshëm. Cicërima zogjsh, një derë që mbyllet, njerëz në autobus, trenin duke ikur dhe në qoftë se ti i dëgjon këto, çfarë ndodhte? Çfarë ndodhte? Ja, kujtesën tënde prandaj. Jo, studiuesit bënin këtë gjë. Studiuesit merrnin dikë, mm. njërin që ishte, si të thuash, subjekti i eksperimentit. Dhe ky zotëria kishte kufje. Dhe në këto kufje ky dëgjonte, po themi tani tingullin që do na vërë Altini, çfarëdo qoftë ky tingull, as e di fare se çfarë do jetë. Dëgjonte këtë. Çfarë do dëgjoj? Një zog. Një zog. Okej. Okay. Kur zotëria dëgjon një zog, mhm. Mm Këta studiuesit arrijnë që në korteksin pamor të këtij, po, të regjistrojnë që ky ka parë një zog. Mm. Ky nuk shikon një zog. Ky dëgjon një zog. Por ky në trurin e vet sheh një zog dhe këta studiuesit mund të shohin se çfarë ky sheh, mm -hmm. sepse këta studiojnë korteksin e tij pamor. Këta nuk merren fare me dëgjimin, as nuk e dëgjojnë fare, thonë, ai dëgjoi një zog. Sepse ai pa një zog. Këta e kuptojnë nëpërmjet asaj që shohin. Këta kuptojnë imazhet që ai shikon në mhm. trurin e vet sepse çdo gjë që ai dëgjon ai e sheh. Këtë po mundohem të them. Është është e bukur. Po është vërtet kështu që kur ti dëgjon një ambulancë, kur ti dëgjon gjithçka që dëgjon në radio. Po çfarë do të thonë kjo për emisionin? Faleminderit. Kontekstin pa marrë. Mua më ndodh edhe diçka që ndjej dhe aroma pastaj me këtë zhurmë. Nuk e di, kjo nuk është studiuar akoma. Po me kaq shumë tepër deri. Kaq për shkencën për sot. Shkojmë tek muzika prap. Do të rrit miq të dashur lipstick është titulli i kësaj kënge. Ne ju përshëndesim Jemi gati për një anagram? Unë jam gati për një anagram dhe po e shkruaj. Edhe ne jemi gati. Ta vi. Bravo qoftë. Altini jo, më sa duket.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 Okej, okay, ora tani 7:49 minuta, miq të dashur, jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Asbi Avduli është uh, personazhi i radhës, po e lexonim tek gazeta Shqip pak më parë edhe pse informacioni nuk na jepet i plotë, se nuk dimë për shembull se sa vjeç është, ku banon, etj, etj, etj, etj, por dimë që Asbi Avduli ekziston. Oh. oh. Po, është është një person. No. Është një person i cili i cili është një zotri, do të thënë, mm. i cili ka menduar që meqë policia hyri në Lazarat, edhe Ta. është rrëmujë tani dhe policë ka plot, dhe njerëzit janë jo, të tromaksur. Mos të vërë edhe ky drejtësi në formën e vet. Po. Ti ke dëgjuar për ah. superheroin për shembull, ë uh, Spider-Manin, uh, Batman. Batmanin, uh, Supermanin e gjithë këta që mm. vjen një moment edhe tak nga egoja normale që kanë kthehen në alter egon e vet me kostum e tjerë e tjerë dhe mm -hmm. shpëtojnë botën. Ky Zoti Asbi në egon e vet normale mm -hmm. ka një çik dorë për të vjedhur. Do të thotë se hajdut. Është hajdut. Asbi është njeri i thjeshtë, kurse alter egoja është Jo, jo, alter egoja është polic. Jo, po jo. pra, alter egoja është polic. Ai ka nevojë për ca gjëra më shumë. Ç'është e vërtetë? Nëse e thënë shkurt zoti Azbi Avduli ka gjetur një uniformë policie dhe ka filluar të në momentin që binte errësira, mm -hmm. dilte në Lazarat si polic, sepse ishte edhe ka pasur përfiton nga kufizime në kshu njerëz mhm. nuk dilnin shumë, natën se ka pas probleme, ju e dini, aksioni etj. Dhe ky tani përfitonte këtu. Piketonte gjatë ditës shpinë që donte të vidhte, pastaj hynte si punonjës policie atje dhe vidhte. Jo hashash, siç siç rekomandonin disa nga stafi këtu që ai vidhte ashash nga njerëzit për ta mm. shitur. Jo, jo. ashash jo, kishte kudo atje, nuk nuk kishte nevojë për uh, për ashash, ashash kishte të tijën ai, por ai vidhte pajisje elektronike. Oh. Ah. Pajisje të ndryshme ah, elektronike. Kufjet i kishte qef, kufjet. Kufjet i ka pas shumë qef. Kufjet i ka pas me merak. Po. I thoshte fukje, por uh, vinte pse kështu i thoshte fukje, keni nga ato fukje. Por që i kishte fiksim, pajisje elektronike nga më të ndryshme policia e ka mbas disa ankesave të banorëve që mm. thoshin hej shiko se po na vjen. Një polic që të nxin shtëpinë që ishin të braktisur. Ne dorëzojmë ashashin ai se merr. Një polic i hashashosur. Ashashin e gjetëm thanë ata? Sobën nuk e gjetëm. Frigoriferi. Po ti më bën. Ashashi ishte në frigorifer. Ashashi është në frigorifer ka ikur. Do të ai zbraz frigoriferin nga Ashashi me frigoriferin e ikur. Do të Ashashi. Çe do. Elona na ka shkruar sot mëngjes thotë ju ndjek çdo mëngjes si është e mundur. Kam uh, shkollën mbas dite thotë dhe gjej mundësinë t'ju ndjek para dite. Gjëja që më pëlqen më shumë është kur më lexoni komentin dhe emrin jeni të paparë. Është uh, Elona, faleminderit sot mëngjes. Të përshëndesim Elona. Na ka shkruar oh, Elona në po. Facebook. A ndërkohë që po, thuaj Elona moj. Elona, të përshëndes. Elona Alliu thuaj, thuaj Elona Alliu. Elona Alliu. Bravo. Bravo. Uh, Lori Duro thotë mirëmëngjesi ju kam njohur përmes Facebookut nga statuset dhe batutat. Ndërsa më pas në radio çdo mëngjes në 100.4. Faleminderit Lori, Vasoja ka shkruar çuna, çuna po na çmend fare Arman. O çfarë? Vaso po ç'ke more Vaso. Kam dy orë, ekzagjeron Vasoja. Po. Kam dy orë thotë që dua të dal nga parkimi, por s'po gjej ku ndizet kjo gjëja që peshon 3 ton. Për makinën e ka. Po e di. Ku ndizet kjo gjëja? Është nga ato makinat e betonit. Ah. Sa ton peshon, ato janë të mëdha. Shush, unë mendova se e kishe për vetë ai. Nëse. Tani ka shkruar thotë ne jemi njohur përmes Club TV thotë shumë emision super dhe më pëlqen shumë se ka sens humori. Ë uh, që keni të gjithë, ju përshëndes të gjithëve dhe kalofshi një ditë super faleminderit. Përshëndesim tani. Grazie tani. Tani që na shkruan. Tani i dha foto. Genta na ka shkruar po çdo mëngjes thotë nga celulari se jetoj jashtë, ju njoha nga peshku pa ujë. Oh, oh faleminderit. Oh. Genta. Ja pra që Super njohje. Genta uh, Genta Banushi, është kjo vajza që na shkruan këtu. Mirë, është 7:53 minuta miq të dashur në këtë mëngjes të së enjtes, pak vranët përjashta. Që s'e ke vënë nuk ka. Edhe nesër. Tani si është kjo puna e fundjavës? Po, na kanë thënë që nesër mund të nisë një shi, po. 0-6-9-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja Më vërë t'i lajtët Moj ti Çfarë? Pse ankohesh për uh, Pse ankohesh për kolegun? Pse nuk më pëlqen Mos u anko për kolegun Ej, këtë emisionin Nix. Po ai. Mirë, dëgjoj, uh, për momentet, për momentin vazhdim se jemi para orës tani, le të shikojmë pak edhe edhe këtë, siç bëjmë çdo mëngjes, Kronikën e ndeshjes nga dje, rastet e tjera e tjera e tjera. Gola s'pati miq të dashur, ishte midis Argjentinës dhe Holandës dje. Hep! Por raste pa diplotë. Messi pa një goditje. Goditje dënimi. Ah, more Messi. Që ishte ishte goxha e mirë. Një fazë e bukur e Messit aty, por e priti për. Nejse ideja është që na lodhën me një ndeshje dje, e cila gol mor, gol. E cila pati pati disa raste që ishin të mira. Por që asnjëherë nuk e shënuan një gol Por kjo, mm. rasti i Robenit erdhi jo, jo fort larg nga, nga fundi nga... i ndeshjes mm. Po, kështu po, që e pritej që u duk sikur Holanda priste pikërisht fundin për Edhe, për të futur një gol. Kështu që u përpoqën edhe në kohën shtesë për të bërë ndonjë gol, por asnjëra asnjëra palë nuk arritën të shënonin dot dhe e gjitha përfundoi pastaj me penalti për kënaqësinë e atyre që e fituan në fund të fundit, okay, është e bukur nga Palacio. Shumë e bukur ishte. Gjyna që të fut më di Unë po vrisja mendjen tashi A duhet ta shikoj këtë ndeshje deri në fund Apo duhet të fle Se u çmenda Po si përfundim Si përfundim dhe e pamë Nuk po Ti gjithë kështu Këp Qërave, qërave Nejse, uh, kishte, kishte shumë uh, Kishte shumë emocion E gjitha pastaj shkoi në penalti Gjatë ditës së djeshme. Ne po shikojmë edhe ky portieri portieri i Argentinës. Fantastik. Një pritje nga portieri i Argjentinës. Romero. Nga Romero. Ishte fantastik. Cili është më top? Shumë goditën e parë. Po Messi shumë i përqendruar. Ai nuk bën fare për komentator Altin. Pse janë varur këto portokallit? E rëndësishme është që pati gola. E nice. Urime Argjentina do t'i shohim të shtunën në mbrëmje miq të dashur në orën 22 Gjermani Argjentinë finalja e Kupës së Botës. 2014 tani është baj, jo se çfarë bëhet. Është rruha. Rruha. Rruha. Bashkë me Jeri Altin Oltën edhe Lorin këtu për t'ju përcjellë në këtë tjetër ditë, është mesi i javës, ditë e enjte sot dhe njerëzit janë ende duke shkuar për në punë, por fitore, fitore, fitore, urime, urime, urime për Argjentinën. Ja, i yeah. Argjentina iku po. Ka gjetur anagramën Altin. Mm. Oh, sorry Olta. Tommy Bays. Është Mirela dhe ka thënë zbavitje. Bravo Mirela. Bravo, bravo. Fjalë e bukur shqipe zbavitje. Zbavitje. Tommy Bays. Zbavitje. Zbavitje. Ah, shkurt pastër, bukur, shqip, mirë, okay. Në rregull. Kemi tani miq të dashur në klubin e mëngjesit edhe lojën tonë të fjalës së censuruar Altini ka gati një personazh do të vijë e do të na sjellë vërdallë duhet të gjejmë se çfarë është fjala që ai ka hequr e ndoshta edhe të kuptojmë se pse e ka hequr T'i biem. T'i biesh ti. Dhe tani fjala e censuruar në klubin e mëngjesit. Hapini veshët. Stop censurës. Ka një dialog pak më të gjerë. Ë, Të masësh performancën është njëra pjesë e diskutimit. Dhe të vendosësh këto është pjesa tjetër. Për këtë po mundohesha. Po nejse. Gjithsesi, a ta dëgjojmë edhe një herë uh, zonjën Kamenica. Ka një dialog mhm. pak mm -hmm. më të gjerë. Uh, të masësh performancën është njëra pjesë e diskutimit. Dhe të vendosësh këto është pjesa tjetër. Fillon me V. Jo. jo, jo. Një është vlerësime. Jo. Të jo. masësh performancën dhe të vendosësh këto vlerësime. Jo. Të vendosësh këto me P. Mos e thuaj. Mos ta them çfarë është. Unë s'e di, po më shkon se. Jo, kam jo, gjetur e kam gjetur. Është një është. Okej. Okay. Ka një dialog pak më të gjerë. Ë të masësh performancën është njëra pjesë e diskutimit. Dhe të vendosësh këto është pjesa tjetër. Ok. Hmm, 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. 069 20 70 222 Olta, Jeri një mesazh. E di unë që janë meshkuj, unë më thosh, po thosha që ka një Edhe ka, prezantues. Ka një nëndarje, domethënë që nuk është prezantues është femër. Prezantues është femër, po. Po, prezantues është mashkull. Po. Tenor është mashkull. Soprano është femër, edhe pse Toni Soprano ishte, po kjo e komplikon se vetë komplikon se ishte ata ishin e kishin emrin familjar, që ishte nuk është aaaa Aleluja Më fal, Olta. Blendi. Më fal, Olta. Kur themi do kemi tekstin e këngës miq të dashur në klubin e mëngjesit. Tani kemi muzikë nga Dolores O'Riordan. O'Riordan. Po ç'ne këtu. Kjo është për Jerin. Po faleminderit. Ja ku vjen. Shijoje Jeri. Club FM.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 A e ndjek rregullisht klubin, dëgjues i dashur, Teleshikues i dashur nëse po si u njohë me këtë program Ne duham që ta mësojmë sot se si ju jeni njohur me programin tonë ku ishit E si që qëlloi që u bëtë dëgjues të rregullt Nëse jeni dëgjues të rregullt Nëse jeni uh, ndër ata që e preferojnë dhe e zgjedhin këtë program Në mëngjes mes shumë të tjerëve sigurisht që ka konkurrencë Ka opsione sot por që secili simbas gustos vet Pra a je ndjekës i rregullt i klubit Dhe nëse po si u njohe me programin tënd të preferuar. Dëshirojmë ta dëgjojmë këtë sot nga ty. Uh, mund na shkruani në 069 20 70 222 069 20 70 222 ky është numri ynë i telefonit celular për SMS. Nuk kushton asgjë për të komunikuar me ne për çdo gjë në fakt. Përsëris edhe një herë 069 20 70 222 dhe në faqen tonë Facebook mund të vini në facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. E kam gati tekstin e këngës. Ndërkohë që ndërkohë që Altini ka bërë edhe këtë dhe Altini ishte në përshtypjen, se s'dua të përdor fjalën e huaj impresionin, ishte nën përshtypjen që që ne e kishim gjetur këtë. Mhm. Mm se çfarë uh, Vikena Kamenica ka thënë. Mhm. Mm por uh, mendoj që Altini është nxituar, sepse ka me k fillon kjo fjalë. Me k fillon? Por ka opsione. Saktë. Ka opsione. Kështu që un po mendoja një gjë që është me k dhe vazhdon me r. Jo. Unë po mendoja për fjalën kriter. Kriter. Ah, domethënë që ti thua që ok, e dëgjoj mirë Vikenën tonë. Po, po ta dish sa mesazhe kam me kriter. Me kriter. Mm -hmm. Unë mendova kriter, po. Dëgjoni pak, e shikon pra? Që nga nxituar. Je nxituar. Ka një dialog mhm. pak mm -hmm. më të gjerë. Të masësh performancën është njëra pjesë e diskutimit. Dhe të vendosësh këto të vendosësh këto kritere. Është pjesa tjetër. Është pjesa tjetër. Është po, komplet. Logjika është Për puzzle, është si një puzzle i rri fix. Mm. Këto kushte. Jo. As kushte? Jemi më, më afër jemi tek kushtet në fakt se sa tek këto eh, kritere. Jo, Olta. Këto kërkesa. Jo. Këto kufizime. Jo. Po, edhe te kufizimet. Klasifikime. Jemi goxha afër. Jemi goxha afër te kufizimet, mm -hmm. te kushtet te kufizimet jemi afër. Sepse këto të tilla të kufizojnë. Mirë, okay, në rregull, është diçka që kufizon pra mish. Elena me kaq Kaq, kaq. Mirë. S'të shkon shumë mendje, kështu që. Ejani tani miq të dashur të mblidhemi rreth uh, këtij zjarri imagjinar radiofonik dhe të dëgjojmë tekstin e kësaj kënge. Është një këngë e re. Kjo është një këngë, është një këngë e vjetër e re. Dakor. Është një këngë uh, që i përket muzikës moderne. Mhm. Mm dhe nga stili Nëse mund të ndihmoj pak hyn tek tek punk rocku grunge, e kam thënë është një stil unik nga një grup që ka një tingull unik. Mhm. Mm Ëh, uh, dhe janë ca çuna të mirë. E dëgjojmë. Unë pra. i kam qejf këta. Por kënga është e vjetër, sepse kënga ishte e madhe kur unë isha gjimnazist. Dakord. Në vitet 90. Është një mm. këngë e vitit 1994 me shkurt fjalë. I lava duart me të sot për të dhjetën herë. Dhe praktikova gjërat që them. Por ajo erdhi nga shtëpia. Humba nervin një herë e mirë. E pranova sërish. Dhe i bëra ëmbëlsirë. Tani e di Se ajo po më përdor. Është okay. Se abuzimi më shijon. Po, e di. Ajo me mua lodron. Është okay. Se vetëvlerësimi më mungon. Oh, wejo. Je, je. Oh, wejo. Je, je, je. Oh, ne bëjmë plane të dalim sot në darkë. Shkon ora 2, unë fik dritën dhe shtrihem të fle. Ky injorim sa ulët më ka zbritur. Ajo më mban zgjuar. Thjesht për ta bërë. Për oh, cilën jo. këngë bëhet fjalë? dërgoni mesazhet në 069 20 70 222 pa harruar dhe emrin tuaj për çmim fitues. Më pëlqen kjo, se ai ia ka dhënë duart. E kupton, ia dhashë duart thotë për të dhjetën mm. herë, praktikoj gjërat që them, por erdha nga shtëpia humba nervin një herë e mirë. E pranova sërish tani po i bëj ëmbëlsirë. Okej. Hey, me klubin e mëngjesit, miq të dashur Aloe Blacc vjen me The Man tani. Ora 8 e 24 minuta ju jeni me Club FM në 100.4. Ora 8:33 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s, ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Atëherë, për lojën tonë të fjalës së censuruar, se do ta rrahim derisa ta zgjidhim. A e kanë gjetur apo s'e kanë gjetur? Më në fund E kanë gjetur. Çfarë po? E kanë gjetur. Korniza. Korniza. Është përgjigja e saktë miq të dashur, Vikena Kamenica ka thënë Kornizat. Ka një dialog pak mm -hmm. më të gjerë. Të masësh performancën është njëra pjesë e diskutimit. Dhe të vendosësh këto kornizat Aha. është pjesa tjetër. Aha. Kush e ka gjetur? Mhm. E ka gjetur Gerti 575 i mbaron numri, fiton një kupon nga Nobis që do të thotë një një hyrje ditore atje. Bravo. Okay, faleminderit. Faleminderit Olta. Kuponi i Nobisit për hyrjen ditore e fiton uh, ky djalosh. Faleminderit. Ndërkohë kishim edhe këngën e ditës, me sa dëgjova nga Aloe Blacc. Mm, I'm the man, I'm the man, I'm the man. Mm, është Pano 600 i mbaron numri fiton një dhuratë nga Electronic Line. Pano, bravo Pano. Po, Pano ti je fitues. Mirë, 8:34 uh, minuta në këtë momente miq të dashur dhe unë them që ta Ngremë siparin tashi Të lojra Tani Tashi Tashmë Tashi po. Të ngremë tani siparin e kuicit me seri Ka një tematikë të caktuar? Bim, birim, bim Po, është teknologji Dakord oh, yeah. Teknologji Megjithatë, kur themi teknologji nuk do thotë që do të qëndrojmë gjithmonë në pararojë Mund të themi Edhe në teknologjinë e të kaluarës. Dakord. Mm -hmm. Por nuk do të fillojmë me atë. E kam një pyetje më shumë që na kthen në 97-ën. Është pak është pak më vonë. Tani jemi këtu. FIFA aprovoi teknologjinë e vijës fatale. Atë pra që kontrollon nëse goli është gol apo nuk është gol, atë që quhet goal line technology mm -hmm. në anglisht. FIFA pra e aprovoi teknologjinë e vijës fatale në vitin 2008 e FIFA-s. Mr. Probs tani Waves është titulli i kësaj kënge. Ora është 8:35 minuta. Ju jeni me klubin e mëngjesit. Në valët e Club FM në 104 Blendi Jeri Altini Olta edhe Lori ju thon mirëmëngjesi dielli ka dalë. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ju përshëndesim të gjithë ora është tani 8:39 minuta. Ne jemi këtu çdo ditë me juve nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM. Në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Um, një studim tjetër që vjen nga Scientific American është kjo që ka të bëjë me prindërit dhe se sa ata i dënojnë fëmijët në lidhje me gabimet e ndryshme që mund të bëjnë. Po. Mhm. Tani çfarë ka ndodhur është që ndryshe nga ç'themi, shumica jonë që jemi prindër, ne i godasim fëmijët shumë më shpesh gjejnë studimet nga ç'mendojmë. Edhe çfarë kanë bërë këta është një studim i cili ka përfshirë shumë nëna, sidomos mhm. nëna, ëh mm -hmm. uh, më shumë, të cilat ishin nëna që jetonin me fëmijët si të thuash nuk punonin, por e shpenzonin kohën duke ishin shtëpiake. Mm -hmm. 80% e nënave ëh uh, ishin me universitet. Vetëm 20% e tyre ishin me ëh uh, po themi pa arsimin e lartë. Pa arsimin e lartë, kështu mm -hmm. që Edhe nga ana e arsimit intelektuale, kemi të bëjmë me njerëz që e kuptojnë shumë mirë këtë. Edhe nënat kanë pranuar që të mbajnë me vete kështu audio recorders, siç i quajnë ata. Pra regjistrues audio. Mm -hmm. Dhe kanë mbajtur shënim pastaj se çfarë ka ndodhur me fëmijët e tyre. Gjatë ditëve. Po. Mm. Është gjetur për shembull që nënat godisnin fëmijët shumë më shpesh nga ç'mendonin ato vetë dhe që i godisnin për arsye shumë më banale nga ato që, nga ato që thonin. Mm -hmm. Shumë nga nënat përpara se të viheshin në test kanë thënë që e përdorin një shuplakë të vogël, ndoshta tek dora apo tek bythët, a ku di unë se çfarë, mm -hmm. për disiplinim shumë rrallë dhe kur e përdorin këtë janë të qeta vetë dhe janë koshiente. Mm -hmm. Por nga regjistrimet u zbulua që nënat nuk ishin aspak të qeta, kur e përdornin këtë, që ishin të zemëruara, në fakt, në zemërim e sipër dhe se uh, ishin veprime reaktive. Pa e kuptuar fare. Ndodhte, shuplaka ndodhte 37 sekonda në mesatare, 37 mhm. sekonda mbasi kishte nisur konflikti. Oh. Për shembull, fëmija oh, do do që do që të laget. E kupton dhe ti nuk do që i thua mos u lag, mos i fut këmbët aty se sa të vesha, sa të bëra kështu, ai do të luajë me ujë 37 sekonda kalojnë dhe vjen ta. Oh, oh, oh, një ta. Po. Gjynah. Uh, dhe nënat ishin të zemëruara. Dhe ndihet në zërin e tyre që ka zemrim, që ka mm -hmm. ka si thua lodhje, ka stres. Nuk janë, nuk janë të qeta. Nuk janë, nuk janë ashtu siç mendojnë ato. Edhe e bukur është që e dinin që po regjistroheshin. Por është diçka që vjen vetë ti. Pjesë e këtij studimi, po po duke e ditur njeriu edhe sikur do të frenosh. E frenon çik veten se thua këto po më numërojnë, jo. Po, po, po. Jo. Është njësoj sikur del edhe në publik që thotë mos se do më shohë. Nuk e godas dot këtu. E thënë me gojë, prindërit pranojnë që i godasin fëmijët 18 herë në vit. 18 herë në vit. Po, pra. në një mesatare që është llogaritur 18 herë në vit. Del që në të vërtetë, del që me këta fëmijët këtu, të paktën studim janë goditur rreth 18 herë në javë. Oh, në javë. Wow. Në javë. Wow. Nuk po flasim për për dhunë fizike të një niveli të lartë. Kuptohet. Por po flasim për goditje të lehta, goditje të lehta për uh, shpulla të lehta, ato që quhen dacka. Po, ose pesë. Po. Studimi është kryer uh, është uh, studimi është i botuar në Scientific American dhe ë çfarë uh, ndodh është që prindërit ndryshe nga sa thonë. Prindërit janë të gjithë të ndërgjegjshëm, janë kundra dhunës etj etj etj thonë që nuk e aplikojnë. Fëmija nuk do të rritur me, rezultatet e përgjimit Nuk i mbajnë mend. Këta kanë marrë pjesë. Uh, nuk e di, ndoshta ndoshta nuk i mbaj mend. Nuk i mbaj mend. Ndoshta janë aq të shpejta dhe pa të menduara dhe fshihen. Është edhe një moshë e caktuar, se për shembull uh, Olta s'e gjuan dot kalamanin e vet, jo, se e ka shumë të vogël. E ka shumë të vogël. Do të jetë të paktën do të jetë të paktën ja 4 vjeç para se të fillosh ta rrahësh. Që ta mbajë, ta rrahësh. Po, ta mbajë edhe të kuptojë që ishte. Mund të gënjejmë sa duam, studimet na nxjerrin, na nxjerrin që i. Ka që i rrahin vërtet po do vijë ajo kohë që mund të fillosh ta godasësh edhe ti avash avash. Ti po, po çun i mirë s'ka nevojë. E di vetë ai. Po mirë, më mendova që nga një çik kështu sa për të. Tani varet. Për ta kuptuar. Kam përshtypjen që mund të zemrohesh, po që të ikën truri nganjëherë të ikën. Të ikën kjo po, është normal. Më mirë bjeri vetes po munde se sa. Kujt? Më mirë bjeri vetes se sa fëmijës. Jo, bjeri vetes, po gjej një as tok Olta. Ai më mirë të shkojë në neutrale se vetja. Edhe unë them ose futu në dhomë edhe bërtit me të madhe. Janë edhe këto prej gome që mund ta veshësh edhe pastaj fillo bjeri. Ba, ba futi bjeri po. Pas pastaj kalon në dhunë psikologjike. Blej fëmijës parzmore vishja dhe pastaj bjeri sa të duash. Nëse. Okej. Okay. Vija fatale u kthye në një pjesë të teknologjisë së golit miqdashur në vitin 2012. Mhm. Kush e ka gjetur Olta? E ka gjetur Klea, fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo. Është aplikuar gjerësisht këtë vit në Kampionatin Botëror të Futbollit në Brazil dhe ka rënë në sy. Ndoshta për këtë arsye, por teknologjia e vijës fatale ose teknologjia e golit, siç njihet ndryshe, është aprovuar nga FIFA në vitin 2012. 2012. Tani tani kemi të dytën. Kompania The Hurley mm -hmm. The Hurley Mund të jetë diçka që goca ju nuk e keni dëgjuar ndonjëherë Ose mund ta keni dëgjuar Megjithatë Jam i sigurt që ju Ashtu si ju dhe ne, jemi fansa të mëdhenj të kompanisë The Hurley. Pse? Sepse në vitin 1907, kompania The Hurley paraqiti modelin e parë të kësaj pajisjeje elektroshtëpiake dhe vajzat në gjithë botën thirrën gol! Kur e panë këtë? Sepse për to ishte një gol i vërtetë. The Hurley miq të dashur në vitin 1907 Paraqiti modelin e parë të kësaj pajisjeje elektroshtëpiake për cilën bëhet fjalë. 069-207222 Dërgoni mesazhet tuaja Dhe gocat thirrën Gol Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit me më shumë Ju përshëndesim fort është Blendi Jeri Altini Olta dhe Lori Nga Club FM 104 Ora është 9:52 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Mirë se keni ardhur miq të dashur, ju përshëndesim. Jeri ka një histori për ta treguar. Dhe uh, unë dua t'ju tregoj një gjest mjaft të këndshëm që ka bërë një, një po, një okay. pilot i një avioni. Bravo i qoftë. Bëhet fjalë për një udhëtim që do të nisej nga Cheyenne drejt Denver, por për shkak të një stuhie shiu, mm -hmm. është dashur që avioni të mos ngrihej në orën e caktuar. Bëhet fjalë për pilotin e këtij avioni Gerhard Brash Bradnet, i cili uh, sepse është ka pasur një vonesë prej 1 ore dhe ka pasur 160 pasagjerë që ishin në avion dhe prisnin për t'u nisur. Okej, a më që ndodh tani bëhesh i shumë në mënyrë, nuk e do ta bëj. Por çfarë ka vendosur piloti Gerhard është duke ndier edhe vet i uritur, sepse ka qenë një zgjatje e orarit e padurueshme, mm -hmm. ka vendosur dhe Ti fusi vaksa ky. jo për vete, por për të 160 pasagjerët wow. e tij, mm -hmm. ka marrë një piceri në telefon dhe ka porositur pica për të gjithë pasagjerët dhe kanë kaluar një 160... moment të këndshëm ah, me njëri tjetrin. Ah, kohë që avionin priste atje, erdhi pica. Er, erdhi pica për të gjithë dhe i ka paguar vetë piloti nga xhepi i tij. duke thënë që të gjithë ishin të uritur, duke qenë edhe unë i uritur, mendova se dhe pasagjerët do të ishin në të njëjtën situatë dhe që mos të mërziteshim dhe të krijohej një uh, ambient i këndshëm uh, midis tyre. Si drejt, unë vendosa thashë të blija pica për të gjithë dhe kështu kaluam një orë të këndshëm me njëri tjetrin. Pasi ka mbaruar e gjithë kjo dhe shiu ka pushuar, Avioni është nisur drejt udhëtimit të tij, pa asnjë lloj problemi. Më pëlqen kjo. Po ishte vërtet një gjest i këndshëm që jo të gjithë do e kishin menduar për ta bërë. Okej, okay. faleminderit ja, për të ngrënë pasagjerëve. Ti ushqesh kur thua më. Do bëjmë një do të bëjmë një tjetër pyetje nga teknologjia si thoni. Po e gjetën këtë. Kemi një fitues fillimisht. Kam përshtypjen që na e kanë gjetur atë me gocat. Olta? Kan thën lavatriçe. Lavatriçe sakt. Lavatriçe është sakt. Shpikja më e papar për femrat. Është e mirë. Kush e ka gjetur? E ka gjetur Esi. Bravo. Fiton një dhuratë nga Electronic Line. Okej, okay, mirë. Atëherë, miq të dashur, kujdes. Nga teknologjia edhe kjo. Vizatime të zbuluara në vitin 1967 tregojnë se ky artist kishte shpikur mm. zinxhirin e biçikletës në vitin 1492. Oh. Kujdes. Vizatimet e zbuluara në vitin 1967 shekullin e kaluar pra, tregojnë që ky artist kishte shpikur mekanizmin e biçikletës, e zinxhirit, e zinxhirit me të dy ato, mm. si thua, mhm. pedalet. Jo, jo pedalet, pa ato dy fundet, domethënë ku kalon zinxhiri. Ku kalon zinxhiri. Ah, po, Rrotulla, domethënë. E kupton dhe gjithë ai mekanizmi ishte shpikur në vitin 1492 dhe nëse nuk gabohem, 1492 është viti kur Kolombi zbulon Amerikën. Mm. Mm. Pam. Në të njëjtën kohë ndodhin gjithë këto gjëra. Wow, wow, iwa. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Okej, okay, 069 20 70 222 kur të kthehemi në klubin e mëngjesit miq të dashur, do të kemi edhe sa e njohim, do të shikojmë se kujt do t'i bjerë sot që të jetë viktima. Unë i kam pyetjet gati, janë shumë interesante. Ndërkohë që një pyetje kemi për juve sot, pyetja është kur e keni njohur programin klubi i mëngjesit dhe nëse është Dhe Jeri bëjmë uh, lojën tënde, si thua, përgatisim ne shtratin. Ne të duajmë për tjorë. Pak se nga që po lutë është asë pata kota regulloja këtu. Okay. Atëherë miq të dashur, çfarë do të ndodhi është që unë do të bëj tre pyetje. Këto tre pyetje pak më vonë do ja bëj Oltës vetë, por më parë do ja bëj kolegëve të Oltës, Jerit dhe Altinit këtu. Do të shikojmë se sa e njohin kolegët, kolegen e tyre. Uh, ata duhet të përgjigjen në të njëjtën mënyrë se si mendojnë apo imagjinojnë se Olta do të përgjigjet. Kështu që unë mendoj se Altini do të ja Mendoj që Jeri sot mund të ketë probleme, por shpresoj dikush prej jush të ketë tre përgjigje identike me ato që do jap Olta pak më vonë. Kështu që mos jepni përgjigje që do jepnit vet, jepni përgjigje që mendoni se Olta do japi, nëse e njihni sado pak. 069 20 70 222 069 20 70 222 është numri. Okej. Më duhen tre letra, të lutem. Të duhen tre letra. Po. Mhm. Faleminderit. Jeri ti ke lapustila Po, i që kam gjithë, kam gjithë. Kush vjen i përgatitur në emision? Në rregull. Pyetja e parë për Oltën është kjo. Ndërkohë që Olta është larguar dhe nuk na dëgjon, vazhdo ti, vazhdo, vazhdo andaj që vazhdo. Vazhdo Olta, vazhdo. Olta, do të preferoje që të kishe mm. një shofer personal tënd apo një shef personal? Shef kuzhine. Shef kuzhine. Një shofer mm. personal apo një shef personal? Që ke shkuar gjithandej me një shef. Pyetja e dytë për Oltën është kjo. Olta, do të preferoje që të mos dëgjoje asnjë tingull për një oh. vit, për një vit. E rënd kjo. Shur shur shurdhër për një vit. Mm -hmm. Apo të mos shijosh asnjë shije për një vit. Do thotë që asnjë ushqim që ti ha nuk shijon si asgjë, një vit rresht. Dhe Ke opsionin tjetër që të jesh në një qetësi totale. Por ama. Një vit mos dëgjosh asnjë gjë. Ama, shih, ushqimet shijojnë, uh, mund të shikosh filmat me titra, apo do të çfarë gjëra të tilla. Do binte rehat nga klubi i mëngjesit, po, nuk do po, reagonte. Klubi i mëngjesit mund edhe vetëm ta ta shikosh kështu duke lëvizur duart e këmbët atje në ekran, por që nuk do të dëgjoj radio për një vit, ama do të shijoj. Ose e kundërta. Do të dëgjoj normalisht, por një vit asgjë nuk do shijojë si asgjë. Nuk do shijojë keq, thjesht nuk do ketë shije. Mm -hmm. Do haj, po do haj, pa kuptuar. Mund të hash çdo gjë. Po mund të hash çdo gjë. Mund të haj gjëra të çuditshme fare. Imagjino. Mund ta provoj një herë në jetë. Ja, fiksim është. Ta thua që un kam ngrënë pika pika pika. Okej. Pyetja e tretë dhe e fundit për Oltën është kjo. Kujdes, 069 20 70 222 për përgjigjet tuaja. Miq të dashur, nëse ju parashikoni saktë atë që do thotë Olta, Ju jeni fitues. Mm. Do të zgjidhje Olta që për vazhdimin e jetës ta kishe mbiemrin Lavamani apo Garderobi. Olta Lavamani. Olta Lavamani apo apo Olta, Olta Garderobi. Garderobi. Garderobi. Po këta dy zgjidh. Po, po, Garderobi. Cilin mendoni se do të zgjidhte Olta për eh, për të pasur si mbiemër? Deri në fund të jetës. Do bëjmë atë shumë. Deri në fund të jetës. Si po, Olta Lavamani apo si oh. Olta Garderobi. Garderobi. Se ke ide. Të kem besim? Të kesh besim. Sikur nuk po, duhet. Mirë, mbas pak do të takojmë një shkrimtar miq të dashur këtu në klubin e mëngjesit, Skënder Sherifi do të jetë me ne, uh, për të folur pak për uh, një libër të ri që ka në botim. Kthehemi mbasi të kemi dëgjuar nga Maverick Sabre. Hey Albania, it's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Blendi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Ju përshëndesim që të gjithë ju urojmë ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Altinin, eh, me Oltën, me Lorin eh, dhe me Skënderin. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, mirë ah, se erdhe. Skënderi e eh, përshkruan veten si Skënder Sherifi, miq të dashur, që është një autor, e përshkruan veten si një frankofon shqiptar, një shqiptar Frankofon. Ë, uh, po më tregon pak për historinë e jetës së tij, edhe kam këtu përpara tre libra që zotria ka botuar në tre vitet e fundit, do të thotë 2012, 2013, 2014, do flasim pak për këto libra. Por po më tregon historinë e jetës së tij, ë, uh, zoti Sherifi, ë, uh, ka një baba me origjinë nga veriu i Shqipërisë, një nënë nga shqiptarët e Malit të Zi. Po. Babai juaj ka është arratisur, ka qenë një oficer i mbretit Zog po. dhe në po. kohën e vendosjes së regjimit të Enver Hoxhës në fillim të viteve 50, Është arratisur, më tregoni pak ju, drejt ish Jugosllavisë, drejt Kosovës pra. Po, po, po, se ishte kufini mes uh, Tropojës e Kosovës. Babai juaj po. kishte qenë në burg, kishte bërë qenë burg, i persekutuar politikisht. Po, po, ka qenë në burg në Shkodër, në Porto Palermo, në kështjellë atje të mesjetës. Bile E po, kanë mbajtur atje në kështjellën po, e Porto Palermo, po, poshtë. Po, po, ka qenë një vjet a një vjet e gjysmë në Porto Palermo. Po, pamja, ka qenë mirë. E ka qenë. Po, pamja. Po, pamja ka qenë mirë, po, po. Qytet i Valbonës e ka qëndrua aty nja pesë vjet deri në pesëdhjetë e gjashtë, ai u martua me nënën time. Ndërkohë unë e linda urime, jo, urime për ju. Po, po, po, po, po linda në tokën e Kosovës. Kjo është gjë mirë për ju. Si ndiheni për që... faktin që ju jeni rritur, ju jeni rritur, jeni shkuar shumë i vogël jashtë dhe jeni po. rritur më së shumti në në Europë. Po, po fakti që ju keni lind në Kosovë, që është edhe një rastësi në vetvete. Po. Si ju bën të ndiheni? Është gjë mirë që Po është interesant sepse ë uh, I thom veti ok e kom një lidhje shpirtnore kështu ngase kam lind me Kosovën, domethën diçka të lidh me me lindjen, o normal e kom një lidhje shpirtnore me Shqipërinë ngase burimi gjeneza është nga Valbona, po. nga veriu i Shqipërisë, Nana ime nga Mali i Zi dhe ajo janë zona shqiptare e do me thanë i përkas indirekt a direkt tri zonave shqiptare no, po, një frankofon një frankofon i vërtetë po me që dhe një frankofon një jo, përshqit shqiptare udhëkryqi geografik e kulturor po shpeso edhe no. i kohës edhe i mendimeve që që le të le të shkojmë pak le të shkojmë pak tani në në Belgjikë ku, ku prindërit tuaj u vendosën mbasi ata u larguan nga ish Jugosllavia mm -hmm. e kaluan këto peripecitë e fillimit Dhe tani po krijonin një jetë dhe ju jeni, po më thoshit që njëri nga ndikimet më të mëdha në jetën tuaj personale. Ëh, mm -hmm. uh, por ndoshta edhe fillimi i i i prezantimit tuaj me letërsinë që ju shkakton që të shkruani këto libra, është mosha 14 vjeçare. Çfarë ndodh në moshën 14 po, vjeçare? Po, domethënë fillimisht unë kam qenë ni vjeç, ku ku kemi mrri 56 në Belgjikë. Ndodh ai revolucioni i 68 në Paris, e më fascinon ai revolucioni, i thom veti, koncepti i lirisë totale. Domethënë liria seksuale, liria domethënë tana liritë ku, a po, liria po. në shumës. Që që është thënë që këtu në Shqipëri, me thënë të drejtën, nuk ndodhi. Në Shqipëri, Shqipëria e e dogji të tavë dhe U gjenë mbase, po ju jeni 14 vjeç. Unë jam adoleshent, në shtëpi, në shtëpi një, një familje tradicionale e bjeshkëve shqiptare, në Lahuta e Malësisë. Po, ndërkohë, po. ndërkohë që në shtëpi është Lahuta e Malësisë, po. përjashta po ndodh revolucioni kulturor i 68-s. Je në revolucionin e 68-s, të inspiruem nga Ramboja, Liria e Lirë, të inspiruem nga uh, Freudi e psikanaliza, mm -hmm. uh, si si me realizue njeri vetveten sa ma shumë. Po. Do thotë ajo 100% edhe në kohë pa vdek. Në maksimum. Ima, imagjinata n'pushtet, liria absolute, është e nalume me nalue këto slogane e ndaluar me ndalu, po, po, po, po, po. Nën betonin plazha, ta thejm betonin e ta hapim plazhën. Po. Tana ato slogane, të 68. Ju ishit 14 vjeç në këtë kohë. 14 vjet. Plus e kisha një fascinim për Rambon, mm. si figurë, mm -hmm. si poet, se m'u doke m'u doke si një tip uh, uh, modeli shpirtëror kështu, si një farë uh, Edhe tani ky do me shpërthye kështu. Mm -hmm. E unë du me shpërthye në Bruksel, me i thye pak barrierat, me me realizu andrrën time, në një farë mënyre, e e atëherë shkoj në Paris në udhëtim, se më, më e kom një atraksion kështu për Parisin, jam n'pjesën frankofone të Belgjikës, E ni moment vjen ni profesor i gjimnazit e thot po ça â ky tip shqiptaro-belg, belgo-shqiptar, me ni luk bizaroid. Më tregu pak, un kam për ata që na ndjekin përmes ekranit këtu. Rri tu i shkrue, rri tu i shëtit me tri katër libra nëpër xhep. Kjo kopertinë e, e njërit prej librave tuaj, kjo është kopertina e librit të eh, Silencio, por në kopertinën e pasme të saj janë disa portrete tuaja të kam përshtypjen të asaj kohe. Po po, periudhës. Të asaj eh, kohe që po sut sokit, po. Që tregojnë pak edhe për uh, modelin e flokëve. modelin e pasur shumë. Flokëve po që. Por gjithsesi, pra këto këto libra janë produkti i jetës tuaj, i, i gatimit tuaj. Po, mhm. aty në periudhën e vit viteve 70 periodë që unë e konsideroj si periodë e artë. Shkëlqyeshëm. E shkëlqyeshëm. Zoti Skënder. Po. Në këta tre libra që unë mbaj në duar, mm -hmm. botimin Love, që është i vitit 2012, i cili është në shqip, do të thënë. Po, po. Është një botim në i përkthyer në gjuhën shqipe. Po, Ju e keni shkruar në frëngjisht. Po. Pastaj kemi uh, dy libra të cilët janë në frëngjisht. Ky i 2013-s që është Silencio. Po. titulli në italisht. Ëh, uh, ah, megjithatë, pastaj vazhdon e gjitha është e shkruar, shikoj që ka vargje, ka poezi, uh, që janë në frëngjisht dhe më pas uh, Borderline, ky është i fundit po, i këtij viti 2014, po. ku ka uh, ca foto tjera të fëmijërisë tuaj. Ne kemi pas një fëmijëri uh, e buzëqeshur, duke të po, po. po Jo keq. Ehm, um, edhe edhe këtu shumë i ri. Këto janë fotografi këtu që. Kontrasti. Po. po. Ja, dhe nëna juaj, shikoj që është kjo është, duhet të jetë po, nëna juaj edhe po. edhe edhe ju në foshnjë. Nëna paska qenë një grua e bukur po. Ëh, ehm, çfarë do të gjej lexuesi në këta libra? Po këto janë tamam me perioda e revoltës e ato viteve 70, në këto dy libra Silencio e Borderline, se ëh ehm, Pata dëshirë që publiki shqiptar ta kenë globalitetin e zhvillimit tim si autor, ëh. E nifte periodat e fundit, po nuk e nifte pikënisjen. Fillimet e tua. E thashë në Silencio janë tekstet e vitit shtatëdhjetë, shtatëdhjetë e dy, ëh, dje para dyzet vitesh, ëh. Këtu në Borderline janë tekstet e vitit shtatëdhjetë e gjashtë. që të vini tek lexuesi shqiptar. Se shkëputja juaj është e hershme, e po, largët. Po. Ju keni ikur një vjeç nga trojet shqiptare në Kosovë. Babai me origjinë nga po. Bjeshkët e Valbonës, po gjithsesi ju jeni rritur në Belgjikë. Shumë njerëz për shembull kanë ikur 20-30 vjeç edhe s'janë kthy më fare dhe thonë as dua t'ia di se ç'bëhet në Shqipëri. Pse është e rëndësishme për juve të vini në Shqipëri? Po kjo paradoksi, po Në mes një tipi i aty në rrymave si të thash më para, po si duket në subkonshiencë, ajo edukatë tradicionale shqiptare që kom përjetu në fmini, m'ka lon një farë gjurme atdhetarizmi, mm -hmm. në gene kështu, e? jashtë kontrollit tim racional e intelektual. Do thotë me me me po, intelektin tuaj ju nuk po, është se bashkoheni shumë. Me po. intelektin po. tim i thom veti ok, o, o jom në një univers totalisht tjetër, qi s'ka lidhje me universin e letërsisë shqiptare, është po. krejt normal. Pa e ditë. Nga vin pa e ditë. Dhe kthehen instiktivisht. I thash veti, ok, po tash ti qysh duhet me menaxhu Jimi Hendrixin me memorjen e elefantave. Kupton? Qysh duhet me kalu prej Allen Ginsbergit që ka qenë mik personal i imi në Paris. The Beat Generation. Po, po The Beat Generation. Unë kam dalë me Allen Ginsbergin me vite në Paris. E qysh kalon prej një... Kerouac. Prej një deliriumi total të Ginsbergit e të Kerouakit në Paris. Si kalon në lahutën e Malësisë, në porosinë e lahutës, në porosinë e këtij. Si ta bashkojmë grykën e Rugovës po. dhe Jimmy Morrisonin. Voilà, si bashkohen këto gjëra. Kjo ishte surrealizmi total, do të mhm. thotë, e kjo ishte përplasja e paimagjinueshme për mua. Edhe më lindi ideja se në 2003 ndodhi kështu një gja që nuk e prisja fakt, fjalori francez Larousse, ti ti e njeh fjalorin Larousse, po. si Collinsi anglez e Oxfordi, më integroi në fjalor në autorët, të supozuar më të mirë shqiptarë të gjitha kohnave. Au. Po. kur e pava veten në atë familje, i thashë më kanë fut këta në familjen albaneze, shqiptare, 26 autorët më interesantë të gjitha kohnave, mm -hmm. fillon 1400 deri tani, e i thashë veti, po këta si më futin n'familjen shqiptare, unë, unë e kom jetu si francez, si belg, Jo, no, më vjen mirë shumë për këtë. Po, edhe thashë t'ja lë një farë amaneti gjeneratave të reja, domethanë, ju, ju, ata si vinë mas ju, fëmive tanë, që dikur ta kenë një vepër që nuk ka lidhje me vepra tjera të literaturës shqiptare, po uh, Është një tip fakt si si me thanë Bibël e dashurisë, mund thush, krejt libri flet për dashuri, për asgja mm -hmm. tjetër. Pasioni, dashuria, sensualiteti, erotizmi. Nuk, nuk ma thatë në mikrofon, po ma thatë ma thatë pak më parë, këtu që kishte dy arsye pse ju u futët në letërsi. Njëra ishte në mënyrë që Ishte kjo uh, ekzorcizmi juaj personal po, dhe tjetra ishte sepse po. funksion, funksionon me gocat. ja, të ne po deshta me sharmu do vajza. Unë do t'ju falenderoj shumë. Skënder Sherifi miq të dashur ishte me ne sot në studio këtu. Love e gjeni në çdo librari. Ë uh, dua t'ju bëj një ftesë për një herë tjetër të vim të flasim për për herë tjetër uh, edhe më gjatë. Borderline është libri tjetër edhe Silencio një tjetër. Borderline dhe Silencio janë frëngjisht por Love është në shqip. 9:38 minuta miq të dashur mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim që të gjithëve. Ora është fiks për të bërë përgjigjet e Oltës. Oltës, tani ne sa e njohim Oltën, le të shikojmë se si janë përgjigjur kolegët e mi këtu në studio, kolegët e Oltës në fakt në këtë rast, sepse ata po mundohen po, që të japin të njëjtat përgjigje që Olta do të japi. Ëm um, dhe si jeni përgjigjur ju? Olta. Pyetja e parë për ty sot ishte, ndërkohë që ti i ke veshët e mbyllur me muzikë. Do të zgjidhje të kishe një shofer personal apo një shef personal? Shef kuzhine. Shef. Shef kuzhine. Kuzhina. Pra, një shofer dikë që të rri pronto me makinë kudo që të shkosh të në çdo orë të ditës, i sigurt profesionist në timon, etj, etj, etj, etj, etj, që ta heqësh ti dhe familja, madje mund hipi edhe burri, edhe goca, mm. apo do doje të kishe një shef personal që ju gatuan dhe ti të rrije rehat. Edhe ti të rrije rehat nga ana e gatimit. Do të provoja edhe gjëra të reja. Do të çlodhem pak. Olta do një shofer të parë. Olta gatuan vetë apo jo Olta? Gatuaj vetë. Gatuan vetë. Edhe shoferin e bën vetë. Di Olta është shofere e shkëlqyer. Shofere po në fakt këto kohët e fundit kam filluar të kem pak uh, nerv në timon. Po nervozohesh. Po pra zënë të parakalojnë djathtas. Nëse ajo ajo pra acarohet nga timoni, kështu që do që të qëndrojë në kuzhinë. Ne respektojmë vijat e bardha etj etj. Le të merret uh, me këto strese le t'i hajë shoferi. Okej, Altini thotë? Shef. Vjen keq Altin. Ah, Edhe ti je djegur. Okej, oh pyetja e dytë për ti Olta është kjo. Aha. Do të zgjidhje që për një vit të mos dëgjosh dot asnjë tingull. Të jesh shurdhe, shurdhëri, shurdhëri një vjeçare. Po. Apo për një vit të mos shijosh dot asnjë shije. Do të thotë asnjë ushqim nuk do të ketë asnjë shije për një vit. Ose ti do të jesh në një qetësi absolute për një vit. Unë po mendoj këtë të dytën, se ajo është edhe një vit qetësi mund të jetë Jo, jam në fazën që dua të dëgjoj tinguj nga ime bijë, kështu që. Që do të thotë, bëjmë më mirë të marrim rastin e ti, gocën, gocën e ke 4 vjeç, po e marr. Po si nënë që je. Si do t'ia shijosh ato ushqimet kur ia jep? Se se do t'ia gatuash vetë se shef personal s'ke tashi shoferin e ke. Po s'ka problem. Iku, Unë di shijen tashmë, e kam mësuar. E ke mësuar shijen. Atëherë, Olta zgjedh miq dashur që të jetë Pa shije për një vit. Pa shije për një vit. E po këtë e paskam gjetur. Bravo. Bravo. Bravo. Me siguri çfarë ka thënë Altini. Shurdhe. Oh! Po marr gabim. Olta nuk zgjedh që të jetë shurdhe mirë, Olta. Po, po, në fund fare. Do të zgjidhje ta kishe mbiemrin, nëse do të detyroheshe që të zgjidhje midis këtyre dy mbiemrave. Po. Do të zgjidhje të quheshe Aha. Zonja Olta Lavamani? Au. Apo zonja Olta Garderobi? Oh, po, po. Nga tani deri në fund Olta. Olta Lavamani apo Olta Garderobi? Olta Lavamani apo Olta Garderobi? Ma thuaj edhe një herë si më shkon më shumë. Zonja Olta Lavamani. Miq dashur jeni me Blendin, Jerin, Altinin, Olta Lavamanin edhe Lorin, apo jeni me Blendin, Jerin, Altinin, Olta Garderobin dhe Lorin. Sikur And now we get back to Blendi and the crew on the morning club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Përgjigja e fundit e saktë e kuizit me seri miq dashur ishte Leonardo da Vinci, e ka gjetur Genaldi i cili fiton dy bileta për Kujdes, nesër. bravo. Bravo Da Genal. Vinci, jo DiCaprio. Da Vinci miq dashur kishte shpikur zinxhirin e biçikletës. Biçikletës. Gjithë atë mekanizmin e zinxhirit të biçikletës, siç tregojnë vizatimet e tij të zbuluara në vitin 1967 i kishte shpikur në vizatime që i kishte bërë në vitin 1492. Mirë, atëherë Olta Lavamani. Nga teknologjia, historia e teknologjisë, kujdes miq të dashur, kjo është e fundit. Olta Lavamani do të marrë përgjigjet. Po, Lina fiton një set me foto pasi ka qenë fituese e lojës time. Bravo. Bravo. Olta Lavamani. Po. Faleminderit. Faleminderit Blendi Salaj. Atëherë. Miq të dashur, në fund të shekullit të 17, paria, ajka, në Britaninë e madhe, kishte filluar të hante me këto që kishin tre dhëmbë. O, bo, bo. Kujdes, ishte fillimi i këtyre. Në fund të shekullit të 17, pra paria britanike kishte nisur të përdorte këto për të ngrënë. Kishin tre dhëmbë. Mm -hmm. 069 20 70 222. Dhe kjo na sjell miq të dashur tek Pop Quiz i ditës së sotme. Kemi një pop quiz përgjigjet e sakta të cilit fillojnë të gjitha me sh. Okej, okay, të gjitha me sh. Artin, mm. nëse mund kemi diçka për uh, ndarje midis uh, pop quizit dhe përgjigjeve, po, po të jetë diçka e shkurtër. Kujdes. Atëherë, pyetja e parë miq të dashur në pop quiz sot kujdes, të gjitha përgjigjet e sakta fillojnë me sh. Dhe keni parasysh një gjë, ashtu siç shqiptohen. Ca nga këta personazhe janë të mhm. huaj dhe e kanë ato sh-të siç e shkruajnë vetë ata. SCH, ku di unë se çfarë? Mhm. S'kanë si ka. Ne do i bëjmë siç i dëgjojmë. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. U zgjua nga koma për të parë ndeshjen Portugali Gjermani. Mhm. Mm u zgjua nga koma për të parë në kohë për të parë, mm. teknikisht në kohë për të parë ndeshjen Portugali Gjermani. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Ndodh çdo të enjte në Kuvend. Kujdes, fillon me sh. Ndodh çdo të enjte në Kuvendin e Shqipërisë. Dhe jo vetëm. E jo vetëm, edhe në rrugë, po. Mhm. Po vetëm në Shqipëri. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Ky lojtar i Holandës barazoi në ndeshjen me Meksikën, por humbi një penallti mbrëm. Ky lojtar i Holandës, gjithë përgjigjet e sakta fillojnë me sh. Ky lojtar i Holandës barazoi në ndeshjen me Belgjikën, miq të dashur, por humbi një penallti mbrëm me Argentinën. Dhe pyetja e katërt. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Kjo është të bësh pazar kur je njeri modern. Oh. Kjo është të bësh pazar mm -hmm. kur je njeri modern. Dakord. Okej, okay, në rregull? Në rregull. Mirë, kemi një sharadio, keni menduar një sharadio? Sigurisht. E keni menduar sharadio? Sigurisht. Atëherë, le të nisim. Pa po. Sharadio. Loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Shpejt e shpejt çuna jemi. Jemi gati ta gjejmë. Goca është diçka që hahet. Jo. jo. Ju mund të na ndihmoni 069 20 70 222 069 20 70 222. Mund ta gjesh edhe në formë sendi. Mund ta gjesh edhe në formë sendi. Domethënë është mbiemri i ri i Oltës. Po jo, Lavaman. Atëherë nëse është një send është diçka që mbahet në dorë. Her pas herë sillni edhe këtu. Edhe andej, po, është e vërtetë. Lini këtu te ne. Ah, fillon me la, fillon me la. E gjerë mora. La pustila. Jo. Ja. Ja futë kot. Është është është për të mbajtur kafen. Jo. Ja. Filxhani po më. Dorim këtu më duket. Është diçka që fillon me m m Jeri e gjetën. Në formën e miu është në formë gjet gjeti ke mausin në formë ia fute kot. Çi kemi në formë pra, sendi e mbajmë në dorë. E gjejmë në formë sendi, mm. po. por në uh, formën tjetër jo, po është një pyetje më konkrete. Është diçka që ne kuptohemi me njëri-tjetrin, se nëse nuk do kuptoheshim, do flisnim ndryshe. Mm. Fillon me gj Jeri, gjuha. Jo. Kështu apo si? Atëherë, për pop quizin, unë pop quizin e bëra shkarravinë fare, se shih si e kam bërë, kam bërë top. Kështu që nuk e di fare, po hajde t'i bëjmë pyetjet. Edhe përgjigjet, si duash ti. Kemi kohë sa duash. Fillim fare. Deri në 11. U zgjua nga gjumi Jeri për të parë Portugali Gjermani. Schumacher. Schumacher, e saktë pyetja numër 2, Schumacher. Po. Pyetja numër 2 është për ty Altin. Ndodh çdo të enjte në Kuvend. Sharjet apo jo? Sherri. Sherri. Sherri dhe sharri. Po. Të dyja quhen. Pyetja e fundit për uh, Oltën është kjo. Barazoi për me Meksikën, por humbi penaltin Sneijder dhe e fundit për ty Jeri Të bësh pazar në kohën moderne është shoppingu, po. Bravo. Kush është fitues, Olta? Është Luana. Bravo. Oh, yeah. Kontroll të plot në spitalin amerikan. Ndërkohë, Shqipi ishte fjala jonë, Elena fiton dy bileta për në Cineplexx, Kupi ishte fjala e çunave, Dori fiton një dhuratë në Electronic Land dhe Pirun